Sura 23 Al-Mu'minun Vjernici Meka 118 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. قد أفلح المؤمنون Ono što žele, vjernici će postići. الذين هم في صلاتهم خاشعون Oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju. والذين هم عن اللغو معرضون I koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju. والذين هم للزكاة فاعلون I koji milostinju udjeljuju. والذين هم لفروجهم حافظون I koji stidna mjesta svoja čuvaju. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين Osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون A oni koji pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون I koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu, والذين هم على صلواتهم يحافظون i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju. أولئك هم الوارثون Oni su dostojni nasljednici, الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون koji će džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo i poslije ga kao drugo stvorenje oživimo, pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj. Summa innakum ba'da zalika lamaytun. Vi ćete poslije toga pomrijeti. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Zatim ćete na onome svijetu oživljeni biti. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili i mi bdijemo nad onim što smo stvorili. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون Mi s neba smjerom kišu spuštamo. i u zemlji je zadržavamo, a kadri smo da je i odvedemo, فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون I pomoću nje bahče za vas podižemo od palmi i loze vinove. U njima mnogo voća imate i vi ga jedete. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين I drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začin je onima koji jedu. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون Istoka vam je pouka. Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite. وعليها وعلى الفلك تحملون I na njima i na lađama se vozite. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون Mi smo poslali Nuha narodu njegovu i on je govorio, O narode moji, Allahu se samo klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate. Zar se ne bojite? فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكةً ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين Ali su glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, govorile – ovo je samo čovjek kao i vi, samo hoće da je od vas ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao. Ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta on je lud čovjek, pa pustite ga neko vrijeme. Kala rabbi unsurni bima kazzabun. Gospodaru moj, reče on, pomozi mi, oni me u laž utjeruju. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها ۖ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا I mi mu objavismo. Gradi lađu pod našom pažnjom i prema našem nadahnuću, pa kada zapovjed naša dođe i voda na površinu zemlje izbije, ti u nju ukrcaj od svake vrste po par, mužjaka i ženku, i čeljade svoju, ali ne one o kojima je već sud donesen, i ne obraćaj mi se za nevjernike, jer će doista biti potopljeni. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجى نجانا من القوم الظالمين Pa kad se smjestiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe, reci, hvala Allahu, koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين I reci, gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto. Ti to najbolje umiješ. Inna fi zalika la ajatin wa in kunna la mubtalin. U tome su zaista pouke, a mi smo doista stavljali na kušnju. Thumma anša'na min ba'd بعدهم قرنا آخرين Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون I jednog između njih bismo im kao poslanika poslali. Allahu se samo klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا كذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ۖ بشر مثلكم يأتي ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون Ali bi glavešine naroda njegova, koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onome svijetu biti oživljeni, i kojima smo dali da u životu na ovome svijetu raskošno žive govorili. On je čovjek kao i vi, jede ono što i vi jedete i pije ono što i vi pijete. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ I ako se budete pokoravali čovjeku kao što ste vi, sigurno ćete biti izgubljeni. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ Zar vama onda prijeti da ćete pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista oživljeni biti. Hajhata, hajhata lima tu'adun. Daleko je, daleko ono čime vam se prijeti. In hija illa hajatuna الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين Postoji samo život na ovome svijetu. Mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti. In huwa illa iftara ala nahnu lahu On je čovjek koji o Allahu iznosi laži i mi mu ne vjerujemo. Kala rabbi ansurni bima u Gospodaru moj, zamolio bi on, pomozi mi. Oni me u laž utjeruju. Kala amma qalilin la يُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ Uskoro će se oni pokajati. Odgovorio bi on. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين I zasluženo bi ih pogodio strašan glas. I mi bismo ih kao što je nanos riječni učinili. Stradao bi narod nasilnički. ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين A zatim bismo, poslije njih druga pokoljenja stvarali. Ma tasbiku min ummetin ajalaha wa ma Ni jedan narod ne može ni ubrzati, ni usporiti vrijeme propasti svoje. ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امه رسولها كذبوه فأتبعوا واتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون I poslanike, jedne za drugim slali. Kad bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali, i mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali i samo u pričama o njima spomen sačuvali. Daleko bili ljudi koji nisu vjerovali. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين Poslije smo poslali Musa i brata mu Haruna sa znamenjima našim i dokazom očiglednim. Ila Fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman alin. Faraonu i glavešinama njegovim. Ali su se oni uzoholili, bili su to ljudi nadmeni. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون Zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su isti kao i mi, a narod njihov je roblje naše, govorili su. فكذبوهما فكانوا من المهلكين I njih dvojicu su lažljivcima proglasili, pa su zato uništeni bili. ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون Musau smo onda knjigu dali da bi sinovi Israilovi pravim putem išli. وجعلنا ابن مريم وامه ايه واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعين I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer ja dobro znam što vi radite. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون Ova vaša vjera jedina je prava vjera, a ja sam gospodar vaš. Pa me se pričuvajte. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine. Svaka stranka radosna onim što ispovijeda. فذرهم في غمرتهم حتى حين Zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين Misle li oni kad ih i metkom i sinovima pomažemo? نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون Da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako. Ali oni ne opažaju. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون Oni koji iz bojazni prema gospodaru svome strahuju. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون I oni koji u dokaze gospodara svoga vjeruju. والذين هم بربهم لا يشركون I oni koji druge gospodaru svome ravnim ne smatraju. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون I oni koji od onoga što im se daje udjeljuju i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome gospodaru. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون Oni hitaju da čine dobra djela i radi njih druge pretiču. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون Mi nikoga ne opterećujemo preko njegovih mogućnosti. U nas je knjiga koja istinu govori i nikome se nepravda neće učiniti. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون Ali srca nevjernika su prema ovom sasvim ravnodušna, a pored toga i ružna dijela stalno čine. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون A kada smo na muke stavili one, među njima koji su raskošnim životom živjeli, oni su odmah zapomagali. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون Sada ne zapomažite, mi vam nećemo pomoć ukazati. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون Vama su ajeti moji kazivani, ali vi ste uzmicali. مستكبرين به سامرا تهجرون Dičeći se hramom i sjeleći, vi ste ružne riječi govorili. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين Zašto oni o Kur'anu ne razmisle? Zar im dolazi nešto što nije dolazilo njihovim predsima davnim? أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون Ili oni ne poznaju poslanika svoga, pa ga zato poriču. Am yakuluna bihi jinna bel jaahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun. Kako govore, džini su u njemu. Međutim, on im istinu donosi, ali većina njih prezire istinu. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poredka na nebesima i na zemlji i u onom što je na njima. Mi smo im dali Kur'an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju nehaju. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين Ili od njih tražiš nagradu. Ta nagrada gospodara tvoga bolja je. On najbolje nagrađuje. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم Ti njih pozivaš na pravi put. وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون Ali oni koji u onaj svijet neće da vjeruju s pravog puta, doista skreću. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون I kad bismo im se smilovali i nevolje ih oslobodili, opet bi oni u zabludi svojoj jednako lutali. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون Mi smo ih na muke stavljali, ali se oni gospodaru nisu pokorili, niti su molitve upućivali. Hatta إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون Tek kad im kapiju teške patnje otvorimo, oni će nadu izgubiti i u očajanje zapasti. وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون On vam daje sluh i vid i pameti, a kako malo vi zahvaljujete. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون On vas na zemlji stvara i pred njim ćete se sakupiti. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون On život i smrt daje i samo od njega zavisi izmjena noći i dana. Pa zašto ne shvatite? بل قالوا مثل ما قال الأولون Ali oni govore kao što su govorili oni prije njih. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون Govorili su, zar kada pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar ćemo zaista biti oživljeni? لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين I nama i još davno precima našim time se prijetilo, ali to su samo izmišljotine naroda drevnih. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون Upitaj, čija je zemlja i sve ono što je na njoj, znate li? سيقولون لله قل افلا تذكرون Allahova, odgovorit će, a ti reci, pa zašto onda ne dođete sebi? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم Upitaj, Ko je gospodar sedam nebesa i ko je gospodar svemira veličanstvenog? Sejakuluna lillah, kul Allah odgovorit će, a ti reci, pa zašto se onda ne bojite? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون Upitaj, u čijoj je ruci vlast nad svim i ko uzima u zaštitu i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li? Sajakuluna lillah, kul fa anna tusharun. Od Allaha odgovorit će, a ti reci, pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni? Bal atajnahum bil haq الحق وإنهم لكاذبون Da, mi im istinu donosimo, a oni su zaista lažljivci. Ma اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الله nije uzeo sebi sina i s njim nema drugog boga inače svaki bi bog s onim što je stvorio, radio što bi htio i jedan drugog bi pobjeđivao. Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet. I on je vrlo visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju. قل رب إما تريني ما يوعدون Reci, gospodaru moj, ako mi hoćeš pokazati ono čime se njima prijeti, رب فلا تجعلني في القوم الظالمين Onda me, gospodaru moj, ne ostavi s narodom nevjerničkim. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ a mi ti zaista možemo pokazati ono čime im prijetimo. Idfa' billati hiya ahsanu nahnu a'lamu bima Ti lijepim zlo uzvrati. Mi dobro znamo šta oni iznose. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين I reci, tebi se ja, gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šeitanskih. وأعوذ بك رب أن يحضرون I tebi se, gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš. Hatta iza jaa mautu kala Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne, gospodaru moj, povrati me. La'alli أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio. Nikada. To su riječi koje će on uzalud govoriti. Pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Pa kad se u rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Oni čija dobra dijela budu teška, oni će želje svoje ostvariti. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون A oni čija dobra dijela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti, u džehennemu će vječno boraviti. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون Vatra će im lica pržiti i iskeženih zuba će u njemu ostati. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Zar vam ajeti moji nisu kazivani, a vi ste ih poricali? قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين Gospodaru naš, reći će, naši prohtjevi su bili od nas jači, te smo postali narod zalutali. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون Gospodaru naš, izbavi nas iz nje. Ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون Ostanite u njoj prezreni i ništa mi ne govorite, reći će on.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 إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون Njih sam ja danas nagradio za ono što su trpjeli. Oni su doista postigli ono što su željeli. Kale kam labithtum fil ardi adada sinin. A koliko ste godina na zemlji proveli? Upitaće on. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العاد Proveli smo dan ili samo dio dana, odgovorit će. Pitaj one koji su brojali. Kale illa bithtum illa qalila. لو أنكم كنتم تعلمون Pa da, Kratko ste proveli, reći će on, da ste samo znali. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete povratiti? فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم I neka je uzvišen Allah, vladar istiniti. Nema drugog Boga osim njega, gospodara svemira veličanstvenog. ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون pored Allaha, moli drugom Bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred gospodarom svojim će račun polagati i nevjernici ono što žele neće postići. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين I reci, Gospodaru moj, oprosti i smiluj se. Ti si najmilostiviji.